26. pitanje. Da li je ispravan namaz čovjeka koji iz zdravstvenih razloga mora koristiti medicinski alkohol za rane? Rekli smo, bismillahirrahmanirrahim, vezano, to je pitanje vezano za je li alkohol čist ili nečist, po pitanje stvarno, ne pitanje moralno, rekao šeheh Ibn Sajmin. Što se tiče alkohol kao nečist, nečist, razumijeti, oni smatra taj miris, razumijeti, nismo mi reći da je nečist stvarno i ostali e, razumijeći e, miris naravno, ne, ne su oko miris sad, pričam sad oko alkohol koji koristi za, za rana. I šta je njegov e, mišljenje, što kaže da alkohol nismo mi reći da je nečist? E, njegov dokaz je rekao da ashab, kada Allah zabranju njima alkohol, čim došla zabrana, oni su bacili sve alkohol koji imaju u, u necesta, gdje nije ova e, pjaca, razumijete? Pa kaže, ako ovi stvari nečista, neće dozvoliti da oni baci u put muslimana, u pjaca njovi. To je prvo. Drugo, kaže, došao jedan čovjek kod poslanika sa selam i dao njemu neki kao kao flaša, ni flaša, neću, neću gdje ostavi, gdje čuva alkohol u njoj. Pa je rekao, to je Allah subhanahu ta'ala zabranio toga i to i to i ne smi da čak da prodaš kad on pita može da prodaš kad i ne ne smiješ prodat jer Allah kad zabranio nešto ne smiješ jest i meta koji došao od taj zabranjene stvari pa čovjek baciju i šta ima u njoj odnosno ovaj kao flaša ili posuda ali ne naredio poslanča selem njega da peri, da operi ta flaša, razumijete, ta posuda. Pa kaže šeho Samir Rahmatullahi, ako alkohol nečist, Bosančić će njemu reći, beri ovaj, jer naravno oni će koristiti sta posuda za čistoća ili za neki pića, ali će staviti vode da pije, šta ja znam. Pa ne znači da to je haram, da, je, da smatram da to je nečista. Isto su meni šta sam rekao oko recimo kibovi ili drugi, to je jesti nečista, ali to je moralni nečistoća ili moralni nadasa, ne stvarno nadasa. Razumijete? I jesu on stavi dodatak za miris, rekli smo oko mirisa, za smo oko toga. I rekao, na kraju, ako insan potreban da koristi ta alkohol za neki rana, razumijeti, ne smeta, razumijeti, pa ako smatram da je to i ne smatram da je nečist, pa naravno ne moraš da, da, da smatraš da ima vizan za nađasa tvoj ruka ili gdje si koristio. Allah najbolje zna.